Garabetleri içinde yürüyor bütün millet Garp sefalet ile tesis edilince hillet Vatanda batar milletten yüksederse zillet Hayat kaynağımız İslamiyet neredesin? Beşeri sistem dün çıktı bugün oldu bayat Leş gibi olmuş kokuyor içtimai hayat İnsanlık ediyor daha da edecek feryat Hak nuru şeriat İslamiyet neredesin? Asırlardır kaybettik İslam'daki ahlakı Garba uydu mürtediler terk ettiler hallakı Terakki kenanimiz tacil etti kelakı Nifaktır bizi yıkan ey İslam neredesin? Bedirler, Uhudlar, Tebuklar, nice gazalar Zaferle doğdu nedir, kanla dondu ovalar Kurutuldu hep zulümden mazlum olan yuvalar İhkakı hak eden sine İslam neredesin? İslam ordusu önünde yoktur hiç duracak Zaferine set çekip ona tuzak kuracak Mücahitler yetişti kafirler kuduracak Müsterihiz seninle ey İslam neredesin?